Yine bir pazar akşamı 17 Nisan 2016 e, ee, zamanlar değişirken Bob Dylan'ın e, müzik dünyasındaki yarım yüzyılının izini sürdüğümüz pro programımızın 24.süyle karşınızdayız. Ben Altuğ Güzeldir. E, ben de Güven güzelde. Merhaba. Evet. E, Bob Dylan'ın e, yarım yüzyıllık müzik serüvenindeyiz. Biz de onun izini sürüyoruz ama e, bir yandan adam albüm çıkartmaya devam ediyor. Biz daha ikinci albümün <laughs> sonuna gelemedik. Adam daha 22 yaşında. 75 yaşına kadar da yolu var. Evet 75. yaş gününü e, kutlamaya hazırlanıyor bir taraftan. Evet, e, o 75. yaş gününün anısına da bir albüm çıkartacakmış. Biz de kara kara düşünmekteyiz hala. Daha ikinci albüm sonuna gelemedik ama bugünkü program için bir müjdemiz var. Eğer e, bugünkü program için seçtiğimiz e, şarkı listesinin sonuna gelebilirsek e, albümü bitiriyoruz ikinci albümü. Ha bu şu demek değil. Bir garanti yok yani bu arada. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Ama bu da şu demek değil. E, Dylan'ın o döneminin bitmesi veya o albüm için yaptığı kayıtların bitmesi anlamına gelmiyor. Biz onlardan devam edeceğiz daha bir iki hafta daha. Ama en azından ikinci albümün sonuna gelmiş olacağız. O yüzden çok da fazla belki konuşmadan e, Free Will'in Bob Dylan'ın 12. parçası Hani Just Allow Me One More Chance'le devam edelim mi? Edelim. Hemen. Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance to do anything for you. While well, I'm a walking down the road with my head in my hand, I'm looking for a woman needs a worried man. It's just a one kind favor I'll ask you. Allow me just a one more chance. Honey, just allow me one more chance to ride your airplane. Honey, just allow me one more chance to ride your passenger train. Well, I've been looking all over for a girl like you. I can't find nobody, so you'll have to do. There's just a one kind favor I ask you. Allow me just a one more chance. Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance. I'll do anything for you. Oh, yeah, looking for a woman that ain't run no man. It's just looking for a needle that's lost in the sand. It's just a one-con favor. i ask you, love me, just a one more chance. one kind favor I ask you, love me just one more chance. Honey, just allow me one more chance. E, isimli şarkıyı dinledik. The Free Freewheel'in Bob Dylan e, albümü, ikinci stüdyo albümü Bob Dylan 1963 yılında çıkmış. E, ilk albümüne göre epeyce hafta boyunca çalmıştık. E, Bob Dylan'ın e, bir e, performans sanatçısı olarak çok e, ilerleme kaydettiğini görmek mümkün. Çok daha kendine güvenli e, şekilde icra ediyor şarkıları. Bu albümün 12. şarkısıydı. Tek bir şarkı kaldı albümden. E, birazdan bu şarkının bir coverını çaldıktan sonra çalacağız I Shall Be Free ve onunla albümü bitirmiş olacağız. Fakat albümün ee, daha önce yayınlanmış ve e, fazla sayıda dağıtılmadan e, değiştirilmiş olan bir kopyası var. Orada e, bulunan ama bizim çaldığımız albümde bulunmayan şarkılar var. Bunların içinde en ilginci Talking John Birch Blues hikayesini anlatacağız birazdan. bir de bu ilk edisyonuna da e, standart edisyonuna da girmemiş olan bir sürü şarkı var. E, outtake'ler. Bunların bir kısmı daha sonra bootleg serisi içinde yer alıyor. Bir kısmı e, hiçbir yerde çıkmamış durumda. Bunları da artık Allah ne verdiyse e, şekilde epey bir zaman daha herhalde çalmaya devam edeceğiz üçüncü albüme geçmeden önce. Evet, e, bayağı bu arada tabii Dylan'ın müzikal tarihinin karmaşıklığı, işte e, 60'ların içindeki önemli e, pozisyonu vesaire derken e, stüdyoya da baya hakikaten tuğla gibi kitaplarla e, girmek <laughs> durumundayız. Hatta demin ben girerken patır kütür kitap, bilgisayar ne varsa düşürdüm onu da söyleyeyim. <laughs> Evet, e, Honey Just Allow Me One More Chance, e, Güven abinin de dediği gibi e, aslında orijinali e, Henry Thomas'ın e, olan bir parça. E, Henry Thomas e, 1874'te doğduğu rivayet olunan kesin doğum tarihi bilinmiyor. Ve e, yine yaygın şekilde 1930'larda öldüğü söylenen ama bazıları 50'lerde bile görüldüğünü söylüyor. Öyle bir e, efsanesi olan tam olarak ne doğumu ne ölümü bilinen ama e, ABD'de e, siyah müziğinin, siyah e, eğlence müziğinin e, Ledbelly ile beraber en önemli e, iki isminden bir tanesi o dönem için. E, işte kariyer olarak baktığımızda daha çok işte dans e, müzikleri, işte dans işte düğünler, hatta çocukların doğum günü partileri vesaire gibi şeylerde çalmış. Gitar stiline baktığımız zaman banjo tarzlarından etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla öyle bir multi enstrümantalist yönü de var. Dylan'ın da e, Henry Thomas'ın tabii çok e, unutulmuş bir şarkıcı o dönemlerde 60'larda ama 60'ların e, başlarında Henry Thomas Sings the Texas Blues diye bir albüm çıkıyor e, Origin Jazz'den, Origin Jazz Library e, isimli e, plak şirketinden. E, 1961 tarihli bir albümü ve 500 kopya falan var. Ee, Dylan da büyük ihtimalle bu albümde e, Henry Thomas'la tanıştığı ve Honey Just Allow Me One More Chance'i çıkarttığı söyleniyor. Evet, Henry Thomas ilginç bir isim. Ee, müzikal açıdan durduğu yere baktığımızda da kendisinin vaudeville geleneğiyle Texas Blues arasındaki e, eksik halkayı oluşturduğunu düşünüyor müzik eleştirmenleri. Ee, ama şeyin Henry Thomas'ın e, bütün repertuarını da daha sonra e, en en büyük bluesculardan birisi sayılan Robert Johnson e, hepsini kayda geçirmiş aslında. E, Henry Thomas önemli bir isim ama 1960'lara kadar büyük oranda kayıp kalıp 60'larda yeniden keşfedilmiş bu keşfi ilk yapanlardan bir tanesi de keskin kulaklı Bob Dylan. Ee, şimdi o zaman isterseniz e, parçanın Henry Thomas versiyonunu dinleyelim. Parçanın ismi Bob Dylan'ın versiyonunda Hani Just Allow Me One More Chance iken Henry Thomas'ın ki Hani Won't You Allow Me One More Chance şimdi dinleyelim. what you want tonight. Honey, I'll be one more time. All the world see right. Honey, what I'll be one more time. I won't stay out all night. Honey, what I'll be one more chance. I take you to the ball and frown. You're the one kind of favor I have to abuse. Here's a lobby one more time. Yeah. I one more you want to one more chance? I won't stay all night. Honey, want to I be one more chance? I take you to the ball and prime. Here's the one kind of favor I ask of you. Just love me just one more chance. Just keep through. I don't know. Keep on chancing me. Ee, Henry Thomas'tan dinledik. Honey, Won't You Allow Me One More Chance. Bob Dylan'ın Free Wheelin, e, Bob Dylan albümünün e, sondan bir önceki parçasının e, daha otantik bir yorumuydu e, diyelim. Henry Thomas'tan Altu biraz bahsetti. E, gitar çalmasının ve vokal yapmasının yanı sıra bir de pan flüt çalıyor. Ben de ondan bahsedeyim dedim. Hatırlayacaksınız pan flüt blok flüt ya da yan flütten farklı olarak tek bir flütten değil birbirine birbiriyle birleştirilmiş pek çok e, değişik boylarda flütlerden oluşan bir çalgı. E, e herhangi bir deliği açıp kapayarak e, sesin tizliğini, pesliğini belirlemek yerine bu değişik e, boylardaki e, kamışlara üstlenerek e, bu, bu ses çıkartılıyor. E, Yunan tanrısı Pan Pan'ın çaldığı e, çalgı olduğu ve oradan e, gelmekte olduğu düşünülüyor. Pamfilot isminin de. Bizim çocukluğumuzda Roman bir müzisyen vardı. Zamfir diye. Bu Pamfilot'u galiba en e, popüler hale getirmiş insanlardan birisi. Henry Thomas'ın ne ilgisi var diyebilirsiniz. Çünkü e, 19. yüzyılda doğmuş, bambaşka bir gelenekten e, gelen bir müzisyen. Fakat e, aslında ta kölelik zamanlarından gelen Afrika asıllı Amerikan müziğinin e, bir parçasıymış panflüt. Ben bunu bilmiyordum. Bu program için çalışırken öğrenmiş oldum. Ve e, ağız mızıkası gibi boyundan asılan bir askıyla e, gitar çalanlar bir taraftan da panflüt e, çalabiliyorlarmış. Bu çaldığımız şarkıda ben bir panflüt sesine rastlamadım e, ama e, Henry Thomas meğerse e, gitarın yanı sıra bir panflüt e, üstadıymış aynı zamanda. Bunu da böylece bir dipnot olarak e, söylemiş olalım. Evet, e, bu arada Bob Dylan'ın e, parçayı aslında e, yorumladığı ama hani yorumlarken e, neredeyse melodiyi e, bayağı e, tanınmayacak şekilde değiştirdiği, sözleri neredeyse yine baştan yazdığı tümüyle aslında parçayı yeni bir parça yaratıp yarattığını görüyoruz. Sadece ismini e, hemen hemen aldığını genel tema ile beraber. E, parçanın işte ismi de zaten e, Honey Won't You Allow Me One More Chance, işte bana bir e, sevgilim veya tatlım bana bir şans daha tanımaz mısın? E, işin tabii bizim programın gıybette eksik olmuyor. Onu da söyleyelim. E, o dönemlerde Bob Dylan e, sevgilisi Suzy Rotolo'yla Suzy ile biraz e, sorunlu günler yaşıyor. Suzy Rotolo İtalya'da işte... Daha e, doğrusu yaşayamıyor çünkü e, aşağı yukarı bu kayıtların yapılması başlamasından bir ay önce İtalya'ya gitmiş. Hı. Ve dönüşü sürekli olarak gecikiyor ee, Bob Dylan'da genç ve taze günlerinde bu, bunun acısını çekiyor aslında. Evet bu albümde var böyle e, şey Don't Think Twice'da mesela bir e, aşk acısı şarkısı. Bu da biraz e, öyle bir parça. Bu, bu da albümün aslında ilginç bir tarafı çünkü bir yandan böyle Masters of War gibi son derece ciddi savaş karşıtı söylemi olan bir, bir nevi topical şarkı denilen sosyal konulara değinen şarkılar var. Ama aynı zamanda ilginç bir e, denge içinde e, bir dizi acılı aşk şarkısı da var. Bu, bu, bunlar birbirini dengeliyor. Bu da işte aslında belki şöyle bakılabilir. Sosyal şarkılar Suzi Rotolo'nun etkisiyle aşk şarkıları da onun yokluğunun etkisiyle desek olur mu? Uyar mı? E, hepsini Suzuru Atalay'a bağlıyoruz o zaman. Bağladık. Şu, tamam. şu, şu, Bence şu anda bağladık. E, albümün kapağında da Suzuru Atala ile Bob Dylan'ın New York sokaklarında yürürken e, çekilmiş olan bir fotoğrafı yer alıyor. Aslında bir seri e, fotoğraf e, çekilmiş. Bir tanesi albümün kapağında kullanılmış. Birkaç başka fotoğrafı da aynı seriden e, Twitter sayfamızda paylaşmıştık belki bu vesileyle hemen söyleyeyim zamanlar değişirken ya da Dylan Altıra Açık Radyo etiketiyle e, bir takım duyurularımızı Twitter sayfasından e, izlemeniz mümkün. Evet bu arada o albümün kapağındaki fotoğraf demişken biraz uzatma pahasına ben de bir ekleme yapayım. E, Dylan'ın e, Suzy Ratol'un kitabında öğreniyoruz. Epey şekilci bir tarafı da var. E, işte o kış New York'un e, o, o birkaç kış hatta 60'ların başına New York'un en soğuk kışlarından e, bazıları olarak tarihe geçiyor. Baya e, soğuk bir günmüş o fotoğrafın çekildiği günde ama e, Dylan üstüne bir şey giyerse e, yeterince havalı görünmez kaygısıyla. K karizmatik <laughs> evet, olmayabilir kaygısıyla. O incecik e, işte ceket vari şeyle e, çıkmış dışarı. Zaten fotoğrafta da adam böyle <laughs> <laughs> kasılmış o da belli oluyor. Olsun. E, amacına ulaşmış gayet havalı duruyorlar. İkisi de iki genç sevgili. E, peki o zaman e, albümle ilgili bir şey daha söyleyelim. Bu parçalar e, kişisel meselelere de girmeye başlıyor. Bir yandan da Dylan'ın e, artık e, hani klasik folk geleneğinden biraz uzaklaşmaya başladığını da habersi. Çünkü bir e, orijinal parçalar hani o zamana kadarki e, folk e, yeniden uyanışında, yeniden dirilişinde e, orijinal parça fazla yok. Hatta yazana da pek iyi bakılmıyor. İki, kişisel meselelere girmeye başlıyor toplumsal olaylar dışında. E, bunları da zaten ilerleyen albümlerin e, biraz habercisi e, denilebilir belki. Devam edelim mi? Evet, edelim. E, albümün son parçasına geldik. E, albümün son parçası I Shall Be Free. E, burada da aslında bir şey var, e, atıf var veya bir alıntı var. Led Bellin'in söylediği We Shall Be Free ile bir bağlantı var arada. Onun üstüne konuşuruz ama önce isterseniz müziği dinleyelim şimdi. Bob Dylan'ın Free Will'in Bob Dylan albümünün son parçası I Shall Be Free. Well, it took me a woman late last night. I was three fourths drunk. She looked all right. Till she started peeling off her onion gook. She took off her wig, said, How do I look? I was high flying, bare naked, out the window. Well, sometimes I might get drunk, walk like a duck and smell like a skunk. Don't hurt me, none don't hurt my pride, cause I got my little lady right by my side. She's a trying to hide pretending she don't know me. I was out there painting on the old woodshed when a can of black paint it fell on my head. I went down to scrub and rub, but I had to sit in back of the tub. Cost a quarter. Half price. When my telephone rang, it would not stop. It's President Kennedy calling me up. He said, My friend Bob, what do we need to make the country grow? I said, My friend John, Bridget Bardot, Anita Ickberg, Sophia Loren, country will grow. Well, I got a woman Five feet short, she yells and hollers and screams and snorts. She tickles my nose, pats me on the head, rolls me over and kicks me out of bed. She's a man eater, meat grinder, bad loser. use of me working all the time. I got a woman who works herself blind, works up to her britches, up to her neck, writes me letters and sends me checks. She's a humdinger, folk singer. Late one day in the middle of the week, eyes were closed, I was half asleep. I chased me a woman up the hill, right in the middle of an air raid drill. I jumped a fallout shelter, I jumped a string beam, I jumped a TV dinner, I jumped a shotgun. Now the man on the stand, he wants my vote. He's running for office on a ballot note. He's out there preaching in front of the steeple, telling me he loves all kinds of people. He's eating bagels. He's eating pizza. He's eating chitlins. Ooh. Oh, set me down on a television floor. I flick the channel to number four. Out of the shower comes a football man with a bottle of oil in his hand. Greasy kid stuff. What I want to know, Mr. Football Man, is what do you do about Willie Mays, Martin Luther King, Olatunji? Whoa. Well, the funniest woman I ever seen was the great granddaughter of Mr. Clean takes about 15 baths a day, wants me to grow a mustache on my face. She's insane. Well, ask me why I'm drunk all the time. It levels my head and eases my mind. I just walk along and stroll and sing. I see better days and I do better things. I catch dinosaurs. Make love to Elizabeth Taylor. Catch hell from Richard Burton. Bob Dylan'dan dinledik. The Freewheeling Bob Dylan albümünün son şarkısıydı. I Shall Be Free. Ee, birazdan bu şarkının e, Woody Guthrie, Lead Belly ve arkadaşları tarafından yorumlanmış halini dinleyeceksiniz ve göreceksiniz ki aslında ki e, yorum arasında bir hayli fark var. Ee, şimdi bu Freewheel'in albümünde Blowing in the Wind gibi, Masters of War gibi, A Hard Rain's Gonna Fall gibi şarkıların e, olması nedeniyle e, özgür olacağım e, başlığıyla söylenen bir şarkının e, daha siyasi bir şarkı olmasını belki insan e, bekleyebilir. Fakat ee, bana e, daha ziyade belki kız arkadaşı Suzi Rotolo'ya e, albümü kapatırken e, son bir şarkıyla gönderilen son bir mesajmış gibi geliyor. E, daha kişisel şeylerden bahsediyor Bob Dylan ve en sonunda da şarkının bir sorun bakalım niye Allah'ın günü sarhoş geziyorum? Çünkü ancak aklımı böyle toplayabiliyorum. Kendimi yollara vurdum, şarkı söyleyip yürüyorum. ama daha iyi günlerim ve daha iyi şeyler yaptığım e, da oldu olacak e, diyerek e, şarkıyı bitiriyor. Evet e, şarkıyı bitiriyor hakikaten de iki yorum arasında büyük e, fark var. Açıkçası ben e, birazdan dinleyeceğimiz e, yorumu çok daha fazla seviyorum. Parça bu arada bir 19. yüzyıl e, tinsel müzik örneği, ilahi tarzı, e, kilise müzik örneği. E, ama Güven abinin bahsettiği Led Belly, e, Cisco Houston, Rudy Guthrie'nin e, birlikte seslendirdiği 1940'larda e, kaydedilen yorum e, açıkçası bana daha fazla hitap ediyor. Dylan'ın yorumu bana biraz e, sıkıcı geldi. <laughs> Peki şu halde isterseniz de bu, bu, bu parçanın cover'ı diyemeyiz ama bir başka bir diğer yorumu No e, Lead Belly'den dinleyeceğiz. Bunu dinleyelim. Lead Belly, We Shall Be Free. house other night. Awful dark, I didn't have no light. I reached for a chicken, I got me a goose. A man come out, I had to turn him loose. I jumped a gully. I jumped a rose bush. Got some cloud ground. Well, the good Lord set you free. be alright. Meet you at the hen house tomorrow night with a looking sign. You shall be free. In the morning, yes, you shall be free. in are not You shall be free. When the good Lord set you free. I was down in the hen house on my knees. I thought I heard a chicken sneeze. Only a rooster saying his prayers, thanking his God for the hymns upstairs. Here's a preaching, you shall be free. Here's a singing, you shall be free. Taking up collection, you shall be free. When the good Lord set you free. Oh, some folks say they turn him hard. Put his head and put your trust in God. matter no difference, don't you see? i hawk can't run too bad for me get my hopes up. You shall be free. In that hog eye. you As some people say, preacher won't steal. I caught two down in my cornfield. One had a bushel, other had a peck, other had a roast near down his neck. Here's the good You shall be free. Get rosin roast near. You shall be free. Get dried corn. You shall be free. When well, the good Lord set you free. Oh, the come set woman with all the heat grip. Put off his overcoat and on the rail. Have that hog out and chill. You hey! I don't care. You shall. Forget about You shall you We Shall Be Free. Bob Dylan'ın I Shall Be Free e, şarkısının bir başka versiyonuydu. Ben de Mahir'e katılayım. Çok daha eğlenceli bir ve güzel bir icra. E, ritmik yapısı itibariyle de aslında belki program komşumuz ve arkadaşımız e, Varol Ünel'in e, The Big Easy programına yakışacak türde de bir şarkı. E, bu şarkıyla birlikte 13 e, şarkıyı tamamlamış ve The Three Will'in Bob Dylan albümünün e, bütün şarkılarını çalmış e, hale e, gelmiş bulunuyoruz. Bu albümün bir e, başka versiyonu olduğunu e, fakat çok dağıtılmadan bu standart e, edisyona e, çevrildiğini söylemiştik. Bu ilk basımdan e, dört tane şarkı var. Standart edisyona girmemiş olan Uh, Rocks and Gravel, Let Me Die in My Footsteps, gambling Willie's Dead Man's Hand ve e, Talking John Birch Blues. E, programın geri kalanında bu dört şarkıyı çalmayı düşünüyoruz. E, bu arada e, anons edeyim saatler e, İstanbul'da 21.31'e gösterirken zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız e, Mahir Ilgaz Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere programı birlikte canlı olarak sunmaktayız. E, şimdi bu e, bahsettiğim dört şarkıya geçmeden önce fakat e, Bob Dylan'ın e, kendi e, prodüktörlerinden e, Albert Grossman'la e, başından geçen birkaç ilginç macera var. E, onlardan bahsedelim diye düşündük. Evet, menajer e, Grossman. E, bu arada tabii Güven abi sen e, saatler 9.30 derken İstanbul'da e, bir yayın döneminin sonuna gelirken Açık Radyo'da biz e, bu adamın ikinci albümünü e, bitirdik. Ben de onu e, yeni fark ettim. E, ikinci albümün son parçasını çaldık. Her ne kadar albüme veya e, ilk baskıya giren de sonrakileri de çalmaya devam etsek de yani şu anda heyecanla konuşamıyorum. Gözümden de yaşlar akıyor bir yandan. <laughs> Büyük sevinç gözyaşları diyeyim. Ee, evet. Evet. Albert Grossman ilginç bir karakter. Bob Dylan'ın e, menajeri. E, Bob Dylan'ı işte e, Gerdes Music City'de e, görüyor e, ilk olarak. Zaten orada bir masası varmış. Gidip e, oradaki işte bu folk dirilişi hareketindekileri yakından takip edip e, kendi kataloğuna e, katarmış. Zaten Dylan dışında da e, Odetta, e, Bob Gibson, e, Hamilton Camp, e, Peter Paul and Mary en meşhurlarından tabii. John Lee Hooker, Ian and Sylvia, Gordon Lightfoot, Richie Havens, Todd Rundgren, e, The Band daha sonra bunlar. The Electric Flag, Janis Joplin gibi isimler var. Belli ki bu folk müzik ve işte rock roll'un biraz daha folk'a yakın, e, rock müziğin biraz daha folk'a yakın e, taraflarında epey aktif biri. E, değişik bir tarzı var. Evet, e, agresif bir tarzı var aslında. E, kendisinin temsil ettiği sanatçılar adına en fazla parayı kazandıran e, sanatçı e, e, ajanı e, e, olduğu söyleniliyor. E, tabii kendisi de bu arada kazanmak konusunda son derece e, yoğun bir çaba içinde. E, şöyle ki Albert Grossman, e, Bob Dylan'ın temsilcisi olduktan sonra e, onun e, müzik haklarını e, Düşes Müzik'ten Witmark Müziğe aktarmak için büyük bir çaba sarf etmeye başlıyor. Bu arada e, prodüktör John Hammond'la da hemen arası bozuluyor ve bir itişme içine giriyorlar. E, ve de e, sonunda Bob Dylan'a 13 ee, Temmuz 1962'de e, Witmark Müzik'le bir e, anlaşma imzalatıyor. O günlerde tabii Dylan'ın henüz bilmediği şey şu, e, Grossman burada iki taraflı çalışıyor. Yani bu anlaşmayı imzalamadan Witmark Müziğe gidip diyor ki siz bu işten ne kazanırsanız yüzde ellisi benim iki, iki taraftan birden para kazanıyor. E, bunu Bob Dylan ancak 1980'li yıllara doğru anlıyor ve 80'li yıllarda e, Bob Dylan'la Albert Grossman arasında e, acı bir e, mahkemede geçen hukuki savaş, hukuk savaşı veriliyor. İşte şey tazminatlar talep ediliyor vesaire. Grossman da kazanıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Grossman kazanıyor hatta evet. o şeyi ama sonra ölüyor adam. Ee, <laughs> herhangi bir şey alamadan daha. Ee, bir, bir, bir de John Hammond'la arasındaki itişme var. O, o da hoş. Yani hoş mu değil mi artık anlatması hoş diyelim. Yok yok yok 50 e, yıl sonra bakınca hoş. Heh. John Hammond ilginç bir karakter tabii. Ee, yani müziğin, e, Kolombiya'nın en e, önemli şahsiyetlerinden bir tanesi ve e, e Wasp tabir edilen e, sınıfsal bir e, şeyi de var, e, durumu da var. White Anglo-Saxon Protestant. Evet, beyaz anglo saxon Anglo -Sakson Protestan e, Amerikalı işte ABD'nin en ayrıcalıklı e, sınıflarından bir tanesi. E, Albert Grossman ise bir e, Yahudi. E, epey e, iyi eğitimli bu arada Grossman, ondan da bahsedelim. 1926 ee, doğumlu kendisi ve e, Rusya'dan göç eden Yahudi göçmenlerin e, çocuğu e, terziymiş. Annesi babası onu da söyleyelim. Hmm. Lane Technical Lisesi'ne gitmiş. Teknik lise mezunu. Daha sonra da Roosevelt Üniversitesi'nden mezun olmuş. Chicago'daki e, derecesi var ama aynı zamanda meşhur çocuk psikoloğu Bruno Bettelheim ile beraber çalışmış. Bruno Bettelheim de e, 70'lerin meşhur kitabı The Uses of Enchantment isimli kitabın yazarıymış. O kitapta e, işte bu e, masallardaki bilgelik üzerine bir kitapmış. Şey deniliyor. E, bu sayede belki Grossman e, işte temsil ettiği insanların veya ilişkide olduğu insanların e, psikolojisiyle oynamayı e, iyi öğrendi falan deniliyor. Artık ne öğrendi bilmiyoruz ama John Hammond'la güzel oynamış. Evet oynamış ve aslında e, John Hammond bunu konuşmuştuk. Bob Dylan'ı e, daha hiç meşhur değilken yakalayıp e, Kolombiya plana imza attıran, sözleşme imzalatan kişi. Hatta Bob Dylan'ın albümü bir yıl geçip anca 5000 satınca e, Bob Dylan için John Hammond's Folly yani John Hammond'ın işte budalalığı de, de, denmiştir ama e, ikinci albümde bu işte bir tersine dönmüştür. Ama e, benim o hoş dediğim taraf şu e, şey e, ben nasıl yaparım da Albert Grossman bu anlaşmayı bozarım diye kurcalıyor sağını solunu ve şunu fark ediyor. Bob Dylan'ın bu sözleşmeyi imzaladığında daha 21 yaşında değil henüz. Ee, Albert Grossman tamamdır diyor. Ben buldum bu şeyin işin çıkış noktasını ve bu sözleşme geçersizdir diye gidip sallıyor. Ee, ama e, John Hammond boş durmuyor. O arada o da avukatlarına koşuyor ve iki şey buluyor. Bir, e, avukatlık konusu olunca bak heyecanlandım. <laughs> Ee, bir Bob Dylan 21 yaşını doldurduktan sonra da Kolombiya stüdyolarına gidip gelmeye devam ediyor. Demek ki o irade devam ediyor orada. İki, 21 e, yaşını aştıktan sonra Bob Dylan onu yakalıyor, e, ofisine getirtiyor. Diyor ki imzala bakalım şu ikinci sözleşmeyi. E, bu, bu, bu da birinci sözleşmenin teyidi niteliğinde. Böylece 21 yaşını aşmış Bob Dylan e, yeniden sözleşme imzalayıp e, bu Albert Grossman'ın buldum diye düşündüğü boşluğu dolduruyor aslında bir güzel. E, ama yine de Albert Grossman ne yapıyor, ne ediyor ve e, şeyi John Hammond'ı bu albümün daha kaydı bitmeden kovduruyor bu projeden. E, projeden e, kovulunca John Hammond e, onun yerine bir e, genç e, ve o güne kadar e, avantgard caz plaklarının prodüksiyonuyla uğraşmış Tom Wilson isminde siha, siyahi bir e, prodüktör geliyor albüm bitirmek üzere. E, Tom Wilson diyor ki ya ben aslında hiç folk müzik filan dinlemezdim. O günlerde Sun ve John Coltrane albümleri yapmakla uğraşıyordum folk müziğinde aptal insanlar için olduğunu düşünürdüm. Ee, Bob Dylan'ı da ilk dinlemeye başladığım zaman sanki aptal insanlar için çalıyormuş gibi başta geliyordu. Fakat sözlerini dinli, duyunca e, bambaşka bir yerde olayın olduğunu anladım. Bu, bu beni çok şaşırttı ve e, takdir ettim kendisini diye. E, o, o günlere ilişkin böyle bir yorum yapıyor. Evet şimdi çok konuştuk bir parça e, girelim bence e, ama Tom Wilson da epey önemli bir karakter. E, Grossman'a da ilerledik. yani günlerde tekrar haftalar tekrar döneriz ama Tom Wilson'dan parçadan sonra biraz e, daha bahsederiz. Şimdi ne çalıyoruz çalacağımız parçadan e, kısaca? Evet şimdiki parçamız Rock, Rocks and Gravel. E, Bob Dylan'ın kaydedip de albüme alamadığı veya almadığı parçalara geldik. E, Bunlardan ilki de Roxanne Grable. İsterseniz dinleyelim. üstüne konuşuruz. Tamam. Müzik takes a Roxanne. Well, baby, make a solid road. Takes Roxanne. make a solid road. Takes a good one, mama. This satisfy my weary soul. Casey line. ask you if you seen that gal of mine. Don't the clouds look lonesome shining across the clouds look lonesome. Shining Roxanne, gravel baby, make a solid road, make a solid road. Takes a Roxanne, gravel baby, make a solid road, make a solid road. Take a good one. Trouble Bob Dylan'dan dinledik. Ee, Bob Dylan'ın The Free Bob Dylan albümünün ilk baskısında yer alan ama e, standart e, ikinci baskısında çalmayı az önce bitirdiğimiz baskısında yer almayan dört e, parçadan ilkiydi. Ee, ben de şimdi kısaca Albert Grossman hakkında bir şey daha söyleyeyim. Ee, Prodüktörü dedim aslında değil tabii menajeri yanlış söylemiş oldum. E, ee, Altu ile e, 2012-2014 arası yapmış olduğumuz Çatlaktan Sızan Işık e, programının da biraz yüzü hürmetine e, ben e, Kanada'nın Bob Dylan'ı olacağım diye yola çıkıp e, kendini New York'ta bulan Leonard Cohen'den bahsetmiştik o programda. Leonard Cohen'in de yolu Albert Grossman'la e, kesişiyor. Fakat bir iş birliktelikleri olmuyor. E, belki iyi bir şey aslında bu. E, çünkü Leonard Cohen'in zaten e, kendi başı, kendi prodüktörleri ve menajerleriyle yeter kadar e, hayatta belaya girecek. E, belki hatırlayanlar vardır. E, Phil Spector isimli prodüktörü bir noktada e, Cohen'e silah çekiyor. E, Death of a Ladiesman albümünün e, yapımı sırasında. Cohen'in menajeri olan Kelly Lynch de e, Cohen'in bütün paralarını dolandırıp adamı beş parasız bırakıyor filan bunlardan bahsetmiştik. Albert Grossman'la alakasıysa e, New York'a gelip e, beş parasız ve pek de tanınmayan bir halde Chelsea Otel'e yerleşip e, müzik dünyasında kendine bir yer edinmeye çalışan e, Leonard Cohen e, o aralar e, kendisine menajerlik yapan Mary Martin isimli bir kadınla hem de bir yandan e, sevgilisi olarak bir ilişki e, sürdürmekte. Mary Martin de Albert Grossman'ın eski bir arkadaşı. Hatta galiba eski sevgililerinden bir tanesi. Böylece e, Cohen'le Grossman'ın yolu da bir şekilde e, kesişmiş oluyor ama e, Cohen'in müzik hayatına atılması Bob Dylan'ın bu Free Will'in albümünü çıkarttığı yıllara göre en aşağı 5-6 sene daha e, önce e, belki Grossman e, o zamanlar Cohen'de bir müzik e, ışığı görmeyip e, hiç bulaşmamış olabilir. Evet bu e, Grossman'ın oyunları sonucunda Hammond'ın, John Hammond'ın yani Bob Dylan'ı ilk keşfeden ve işte Kolombiya'nın efsanevi ismi John Hammond'ın e, prodüktör değişikliğine onay verdiğini söylemiştik az önce. E, biraz da belki bu Grossman'ın işte e, Dylan'ı Kolombiya'dan uzaklaştırmasına karşı e, bir adım atıyor. İşte kendisi yerine e, bir e, prodüktör, başka bir prodüktörün olmasının diplomatik bir hamle olabileceğini düşünüyor işleri düzeltmek için. Ve belki bu isim hem genç hem de siyah bir isim olursa reddetmesi daha olur, daha zor olur diye düşünmüş olabilir. Ee, ama tabii e, hem Dylan o dönemde artık Dylan e, yavaş yavaş e, çok erken bir dönem olmasına rağmen kendi e, 60'lardaki e, duruşu içinde e, sivil haklar mücadelesinden arasına mesafe koymaya başlıyor. Hem de e, Tom Wilson zaten sivil haklar mücadelesiyle e, her zaman ilişkili biraz mesafeli olmuş bir insan e, siyah olmasına rağmen. Bunun da sebebi her iki e, insanın da e, daha doğrusu Dylan daha sonra böyle açıklıyor yani ben siyahları siyah adam diye değil insan olarak görmeyi seçiyordum. O yüzden e, böyle bir ayrıca e, altını çizmek gerektiğini düşünmedim hiçbir zaman diyor. Wilson da böyle hissediyor zaten. E, özellikle 1960'lardan sonra da e, Cumhuriyetçi e, partinin e, temsil şeylerinden, destekçilerinden bir tanesi haline falan geliyor. Epey ilginç bir karakter. E, Dylan dışında bu arada e, Frank Zappa'nın, e, Frank Zappa ve de Mothers of Invention'ın ilk e, bu bayağı e, iddialı e, çift planın prodüktörlüğünü yapıyor. E, başka e, efsanevi e, isimler var. Velvet Underground ve Nikon'un yine ilk albümü. Simon and e, the Garfinkel'ın çıkış albümü. E, bunların hepsinde Tom Wilson'ın e, imzasını görüyoruz. Epey önemli bir kişilik. E, yeri geldiğinde ilerleyen programlarda belki tekrar döneriz. Çünkü e, Wilson'la çalışmaya epey bir süre devam edecek Bob Dylan. Evet, saatlerimiz 21.51. E, ee, vaktimiz bir hayli azaldı. Ee, bu akşam çalmayı düşündüğümüz iki parçamız daha var ama ikisine birden zamanımız yetecek mi bilmiyorum. Üç parçamız var galiba. Üç parçamız Aa, üç parça, evet. evet. Peki, o zaman isterseniz ilkiyle başlayalım. Herhalde üç parçaya yetmeyecektir. İlkin dinleyelim bakalım nasıl gidiyor zamanlama. Ve hazır olun diyelim. Yani albümde yer almıyor e, bu parça ama e, daha doğrusu albümün toplatılan versiyonunda yer alıyor ama e, bence Dylan'ın e, yayınlanmış en iyi parçalarından bir tanesi. Benim kişisel görüşüm böyle. Üstüne belki biraz konuşmak için vakitte buluruz. Mahir Ilgaz böyle diyorsa o zaman herkes kulaklarını lütfen dört açsın ve dinleyelim Let Me Die in My Footsteps. Müzik I will not go down under the ground. Cause somebody tells me that death's coming round. And I will not carry myself down to die. When I go to my grave, my head will be high. Let me die in my footsteps before I go down. There's been rumors of war and wars that have been. The meaning of life has been lost in the wind. And some people thinking that the end is close by. Instead of learning to live, they are learning to die. Let me die in my footsteps before I go I don't know if I'm smart, but I think I can see when someone is pulling the wool over me. And if this war comes and death's all around, let me die on this land, for I die underground. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. There's always been people that have to cause fear. They've been talking about a war now for many long years. I've read all their statements and I've not said a word. But now, Lord God, let my poor voice be heard. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. Let me drink from the waters where the mountain streams flood. Let the smell of wild flowers flow free through my blood. Let me sleep in your meadows with the green grassy leaves. Let me walk down the highway with my brother in peace. Let me die in my footsteps before I go down under the ground. Go out in your country where the land meets the sun. See the craters and the canyons and where the waterfalls run. Nevada, New Mexico, Arizona, Idaho. Let every state in this union seep deep down in your soul. And you'll die in your footsteps before you go down under the ground. Güzeldi değil mi? Güzeldi, güzeldi. Evet. E, bu parçada tabii e, beni en e, fazla çıldırtan şeylerden bir tanesi e, parça Kolombiya'nın albümden çıkarılmasını istediği parçalardan biri değil. Oraya geleceğiz önümüzdeki hafta. E, Talking John Birch e, Society Blues isimli bir e, işte bu Amerika'daki komünizm korkusuyla dalga geçen bir parça var albümün ilk sürümünde. İşte o biraz e, olay yaratıyor. Onun üzerine Kolombiya o parçayı çıkartmak istiyor. Ama Grossman diyor ki o zaman biz de başka parçaları çıkartmak istiyoruz. Üç parça daha seçiyorlar. İşte bunlardan biri de Let Me Die In My Footsteps. Ya nasıl olur diyor insan. E, çünkü parça hakikaten e, yani şiir olarak, sözel olarak bakıldığında melodisini bir kenara bırakalım. O da güzel e, müthiş. E, yani e, Blowing in the Wind için işte bir e, barış e, marşı denir ama e, Blowing in the Wind sorular soran cevaplar veren bir parça değildir hiçbir zaman. De Me Die in My Footsteps ise e, Dylan bir işte Küba krizinin başlangıcı döneminde bir e, nükleer e, sığınak. Hani öyle olmayan bir şey o bir hı hı. E, tabii ki e, <laughs> palavra bir şey ama. Me metaforik bir sığınak diyelim. E, metaforik bir sığınak aynı zamanda da e, neydi o kelimenin adı? Oksimoron. Oksimoron e, ama e, işte bunu görüyor. Böyle bir şeyin inşa edildiğini görüyor ve diyor ki ya yer altına ne gireceğim? Hani öleceksem de yer üstünde öleyim. Hani e, kendi ayak izlerimde öleyim. E, işte diğer e, kardeşlerimin yanında vesaire. Harika bir parça yazmış diyelim. Daha üstüne ben bıraksanız yarına kadar konuşurum ama Akif oradan <laughs> camı kırıp girecek stüdyo zaten. O yüzden burada bırakayım. E, tamam. E, fakat gerçekten iyi şarkıymış ve e, Alfred Grossman ayıp etmiş doğrusu. Adını dışında bırakarak Mahir ben de e, Alto gibi katılıyorum sana. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl e, bir pazar gecesi daha bir programın sonuna geldik. The Free Freewheel'in Bob Dylan albümünü tamamladık. Şimdi albümün ilk baskısında yer almış ve e, albüm için e, icra edilmiş fakat çalınmamış şarkıları çalmaya başlamıştık. İki tanesini çalmayı becerebildik. Devam edeceğiz daha bir süre birkaç hafta böyle gidecek gibi gözüküyor. E, ben bize teknik masada yardımcı olan Ayberk Çanakçı'ya teşekkür ediyorum. E, bu haftaki program destekçimiz Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e de ayrıca teşekkür ederiz. E, Twitter sayfamız ve ee, zamanlar değişirken nokta tumblr nokta com adresinde bir blogumuz olduğunu da tekrar hatırlatayım. Ee, gelecek hafta Bob Dylan şarkılarıyla yeniden e, buluşana kadar herkese güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw him leave and he says, and he stops.